ano? Bakit natapyas yung tenga ng pusa? Ganun ba talaga? Ah, ano, bagong kapon. Mm-hmm. Okay. Hello, comics people! We're live! Uh, welcome to Indie Comics yeah. Podcast. Once again, ako si Mel Kasipit, kasama ko si Mick Fajardo, and uh, meron tayong special guest. Uh, ano siya? Galing sa Epic Studios na pag-usapan namin kasi hindi na daw siya Epic, sabi dun sa podcast ni John. <laughs> So si Miss Daniel Maxim, welcome to the show. Hello, hello po. Hello Ayan. sa lahat. Hello. hello. Wala yung ano mo eh, wala yung palakpak ano mo Mel eh. <laughs> wala, walang mga sound effects ngayon. Actually, ano yun, Sorry, nandito. <laughs> pero hindi ko kasi USB mic kasi itong gamit ko, hindi siya shoot doon sa ano, doon sa ano na yun, sound card. Yung sound card kasi pang ano lang eh, yung jack. Ah, oh, normal. audio jack. Baka kailangan bumili ng ano, adapter uh, ulit. Adapter or... Huh? bebenta ko na lang yan, hindi ko naman ginagamit. Ayan, so bago tayo ano, bago tayo mag-usap-usap, ano muna, i-share muna natin yung link nasa Indie Comics Podcast Facebook page. Ayan, so um, while we are sharing the link of the uh, of the live, ayan, habang sinishare namin, remind ko lang sa mga nanonood na ang Indie Comics Podcast ay nasa Spotify, nasa iTunes at syempre nasa YouTube. Please subscribe. Malapit na kaming ano mag uh, 1k subscribers. Ayan. Kung napapansin nyo, lagi namin promote kasi alam mo yun, gusto naming magka 1k kahit ano eh, kahit paano eh. Kasi mayroon ng ads, hindi ko hindi ko alam kung ba't ganun, Mick. May ads na yung ano, yung IKP, pero hindi pa tayo qualified na mag-monetize. So si YouTube, ano na, parang nagpe-play na siya ng ads kahit na sila yung kumikita sa YouTube, tayo wala. <laughs> Nilalagyan nila oh, ah, na. Parang, subscribe ano, na kayo. Para parang nagpe-prepare na. So, kailangan nga talaga natin. Binasa ko rin yun eh. Chinek ko sa, ano, chinek ko sa, sa Google kung bakit may lumalabas na ads kahit na hindi pa ako monetized. Yung YouTube pala naglalagay talaga ng ano, ng ads ngayon. Kasi dati wala eh So kumbaga kung hindi ka pa nakahit ng 1K, sila lang yung be-benefit doon sa ano. Oo, sa ads. sila yung sila yung kikita kasi piniplay nila yung ads eh. So ginagamit na nila tayo. Anyway, free free ano naman. Free exploit na agad kayo ng YouTube so, Ayan. So <laughs> Ayan, so pag-usapan natin siyempre si Danny. Danny, bakit Daniel yung pangalan mo? Ano ba? Akala ba ng parents mo lalaki ka tapos lumabas? Kay babae pala. Okay, Daniel pa rin. Ganon? Ganon ba yun? Hindi ko alam, sir. Tinanong ko before yung mama ko bakit Daniel Maxine yung name. Eh. Mm-hmm. Sabi niya, wala, wala siyang masagot sa akin. Feeling lang niya maganda yung pangalan. Kaya, ah, sige. Kasi ah, nag, ang alam kong Daniel... lang sa isip oh, niya. <laughs> ang alam ko kasing Daniel, ano eh, lalaki talaga eh. Di ba pangalan ng lalaki yung ano? Dan, Opo. Danny. Sa so, minsan tinatanong nila ako kung ang pangalan daw ba ng tatay ko ay ano ba, Danny din, kaya Daniel mm. yung name ko, pero hindi. <laughs> hindi. Pero ano ba yung spelling ng Daniel? Kasi ni Daniel na ano eh, parang yung, yung, yung last two words niya, last two letters niya is may L-E sa dulo. So parang mm-hmm. Daniel. Ah, uh, oo nga, Daniel. Sa ay ano, Tagalog na ano, Pinoy na Pinoy na Daniel. Oo. As in Daniel na D-A-N-I-E-L. E Hindi, D-A-N-Y-E-L. E l Daniel. Tagalog na Tagalog. Daniel, ah, okay. Medyo unique yun ah. Oh. Parang sa akin lang din, Mick, Mikael. Ayaw pang Michael, hiya pa sila sa Michael. So, <laughs> Mikael, parang yung Parang unique. Ang iniisip nila, sir, dati, para wala kang hit sa NBI. Pero, Oo. Oh, pag napunta ka sa NBI, meron pa rin. Meron pa rin. Pero weird. Uh, unique na yung name ko, pero may hit din ako. okay, ako rin. Kaya nga eh. Ayan, sabi ni Roy Mercado, what's up comics people? Hello Mick. Ay Mick, hello Roy. Ayan. So napakalupit na artist. Si Ninyo Mejia. Magandang gabi comics hello, people. Magandang gabi Ma'am Dani. Ayan. Tapos Ay, si Cyrene Aquino. Yeah, hello, hello Dani, go! Hindi yung senador. Iba, Oo, so, bago tayo mag-umpisa, Dani, para ano, uh, so ang alam ko lang na ginawa mong comics, yung Growing Pains. Oh, ay, wow. Thank you, sir. Wow. Ayan. So, ito, ito, ba, ito, ito lang ba talaga yung nagawa mo o meron ka pang somewhere na ginawa anywhere? Ang saya, sir, kasi yan lang talaga yung nagawa ko. <laughs> na ano, mm-hmm. I mean, na solo. Kasi oh. parang prior to Growing Pains, ano eh, epic yung work. mm So, ayun. Um, prior to, pero yung sarili kong published, eh, published ba? Pero parang sarili kong gawa. Self-published. Ako lang mm Growing pains pa lang yung gawa ko. Mm-hmm. Ano to eh, parang very relatable kasi nabanggit mo dun sa uh, podcast ni John Zamar. Please subscribe to his channel. Yan. Yes. Um, tulong, yes. Marami, may mga nag-message sa'yo na nakarelate daw sila dun sa ano, dun sa mga stories oh. na ginawa ko. Actually, mo, title pa lang eh. Title pa lang eh. May, may, ano na eh, relatable na siya eh. Oh, nga sa, po, eh. Nabasa nila yung title, Growing Pains, Relate Relate. <laughs> Oo, oh, ganun nga, eksakto. I'm growing and ano, I'm growing in pain, ganun. oh, <laughs> hindi hindi pa nila nababasa yung comics, title pa lang nakarelate na sila. <laughs> oh. Ganun. Oh, ganun. Actually, ganun. Minsan sa title pa lang, ano na yun, eh, makukuha ka na doon. Yun yung, yung maganda doon sa pag paggawa ng comics. Minsan sa title pa lang. Oo. Kailan mo to sinimulan, ano, Dani? Parang uh, ah, 2018 yata. 2018. Hmm. 2018 yata nga po. Apo. 2018. Parang November Comic Con ko yata siya ni-release. Mm. Nag-table ka noon o sa Epic mo siya nilabas? Sa table ng Epic? Sa Epic po. Tapos yung Growing Pains 2, kailan? After one year, ganun? Yung Growing Pains 2, grabe ang tagal ko gumawa. <laughs> Growing Pains 2, parang ano, um, Comic at South yata. Mm, Comic at South. Siya next. Oo. Oh, ah, oh. Nakakamiss yung mga events, no? Sobra. Parang... Mm. Malay mo, next year. Nagluluwag na daw. Eh. Malay mo. Pero nakakatakot pa rin eh. Yun yung pinaka-fun eh sa pagko Isa sa pinaka-fun <laughs> sa pagko comics yung mm-hmm. convention kasi nami oh. mo yung mga reader tapos nami mo rin yung mga ibang creators mm-hmm. nakakapag-chika-chika. Mm-hmm dati nung ano, nung bago nagka-pandemic, actually, napapagod na ako sa mga events. Honestly, ano ba to? Events na naman. Parang every day, every week, may event. Wala na pa akong nagagawang comics, may event na agad. Ayun, tapos ngayon, siguro, kaya nagsasorry na ako sa inyong lahat. Baka kasalanan ko yun kasi nagreklamo ako eh. Na-wish mo, sir. Oo. So, sorry na. Sorry sa inyong lahat. I'm sorry. I didn't mean it. I want the events back. Actually. Oh. Tapos ma-overwhelm, ma-overwhelm ka na naman pag magbalik na event ko. Magbalik, same cycle. Vision, I-wish mo na naman na wala uli. Tapos, hindi, hindi ko na i-wish yun. Never again. <laughs> Never, Never forget. Again. Yeah, yes. uh, <laughs> mahirap din kasi maglilo kapag ano, you eh, know, pag ang daming events, parang ang hirap mag, ano, mag-idle. Kaya nga eh. Kasi nakakahiya ding mag-event ulit kapag ano, wala ka pang bago. Paulit-ulit oh, yung binibenta mo. Tapos magtataka, bakit kaya walang bumibili sa akin? Pero yung binibenta mo, pare-pareho naman. Pressure. Oh. Parang kailan yung next? Tapos wala kang masagot. Ah, basta. <laughs> mm, yun din. Isa sa, lalo na pag series yung, yung pinoproduce mo. Mm-hmm. Minsan, so, ang pinaka, pinaka mahirap na question pa dyan, minsan, kailan ka magkakabook? Mm, eh, nakaka, oh. nakaka-chapter 1 ka pa lang, book na agad yung tatanong. <laughs> Oh. Eh, speaking of book, meron ka bang planong i-ano to, i-book form in the future? Ay Oo naman po, basta makompleto ko siya. Ngayon, goal ko lang muna ngayon, ano eh, makompleto muna siya. Pero opo, kung mabibigyan ng opportunity para gawin siyang libro, why not? Ilang ano ba? Ilang chapters to? O telediretso siya hanggang sa magsawa ka? Ang una ko pong projection siya sa kanya dahil nasanay ako dun sa parang ano, parang workflow sa Epic. <laughs> So, ang pinaproject ko sa kanya six na ano, six chapters. Mm. Pero iniisip ko parang, baka na, Depende pa po kung anong maging takbo ng kwento habang sinusulat ko siya. Kasi possible pa rin naman na after six, meron pa palang pwedeng gawin sa kwento. Oo. So, pwede pa rin masundan. Ayan. Tapos ano, um, ano na, parang relationship pains, um, <laughs> couple pain, pains. tapos... Uh-oh. Um, back pain. <laughs> back pain. <laughs> Isa pain. Ako, yung pinakahuli mo nun, pain reliever na. Kasi pain reliever na. Kasi... <laughs> I have a pain, I have an apple. <laughs> Pineapple pain. Tito John. Buti wala si Arte ngayon. Tapos wala din si Kong. Walang gumagano. Wala. na yung pangangasim ng mukha. Yun. Ayan. So, Dani, ano ba? Kailan ka ba nagsimulang ma-in love sa medium ng comics? Simula nung bata ka ba, nagbabasa ka na ng comics o <laughs> quick review lang? Ako, nung, nung bata ako, medyo mas ano eh, parang casual reader lang. Hindi pa mm. ako sobrang into comics. More on animation talaga yung first love ko, animation mm. talaga. So, every now and then po, nung bata ako, nakaka, ano naman ako, nakakabasa naman ako. Unang comics, local comics na nabasa ko ay yung sa Questor. Yung Questor, niya. Diba? The Ultimate Anime Magazine. Yes, tapos yung comics niya na manga niya. Yun yung unang unang saba ko sa ano, mm-hmm. local comics. Tapos Bumili din ako nun. Hindi ko pa alam na discontinue siya. Tapos ang lungkot ko kasi bumabalik ako sa mall. Tapos wala pa po wala na. issue. Oh. <laughs> Hindi ko alam na na-discontinue na pala siya. Ganon din ako sa Culture Crush eh. Kasi may, ano, may mm. bilihan dun na pinupuntahan ko talaga every time na pumunta ako doon sa mall na yon kasi nag-iisa lang yon magazine yung binebenta niya na may culture crush ang unang dumating na culture crush yung ano yung uh, number 10 yung puti tapos oh, every every other every every month halos pinupuntahan ko chinecheck ko kung meron na kasi alam, nakalabas yun eh oo nakalabas yun eh tapos hanggang sa wala na Ayun. <laughs> yun nga po. Nag-aabang ako pala. naman na yun, hindi pa ano, hindi pa masyadong laganap yung internet. Kumbaga wala mm-hmm. pang, True. hindi pa ganun kabilis mag-spread yung news. So, oh. wala lang. Aantayin mo na lang talaga kung may bago or wala. No, Pero ang ano ko nun ah, ang suspecha ko nun dati kung ba't nawala. Kasi di ba yung last, yung issue 40 yata, yun yung hindi na sensor yung mura sa Kuburi mm. Kiki ako. Hindi Tapos sabi ko parang, sabi ko, baka siguro na ano to, ah, na ban to kasi <laughs> Wala ng Century yung mura. Tapos after ilang months ata, 4 months ata, tsaka sila naglabas ng issue 15. Tapos yun nga, nil, nil, naglabas sila ng apology dun sa oh. yun hindi na oh. na-edit. Tapos wala na after nun. Oh. <laughs> Kung gusto nyong malaman yung story niyan, merong podcast yung ano, uh, si John. Panoorin niyo yung mga podcast na yung ang bida mga yung mga in-interview niya sila Ilog, sila Sir Memer, saka si David ganyan. Tapos sa ano din eh, in-interview si David sa fake views. Yun. Kwento din niya doon kasi natanong ni ano doon eh, yung story noon. Ayan. So, Dani, gusto mong mag-animation, bakit comics naman yung ano, ginawa mo ngayon? Nag-try ka bang mag-animation o katulad ko na nahirapan? Kaya ang hirap pala ng animation, comics na lang. um, Bali na nag-college ako, parang ano, nag nag-gear ako towards mas 3D animation kasi may course kami na 3D animation dati. Oh. So parang yun na goal ko. Pasok ako sa ano, pasok ako sa... Siyempre, ma- ma- mataas pa ma- ang pangarap. <laughs> Sabi ko, mm pasok ako sa Pixar, ganyan. Mm-hmm. Siyempre. Siyempre, mangarap ka di yung ano na, yung mataas Tapos, na. Tapos, nung ano, nung pagka-graduate ko, wala, sa graphic design ako napunta. mm-hmm. <laughs> Kasi ewan ko po, parang hindi ko siya 100% i-pursue. Hindi ko alam kung weird, pero mm-hmm. kaya hindi ko siya 100% pinursu. Kasi takot ako na ano, na paano pag hindi pala ako pang animation. Ah, hindi naman. Dinout ko yung sarili ko yung time na yun, sir. Kaya sabi ko, parang, baka hindi ko pang animation. Ang sad naman pag, ano, takot mm-hmm. na nga akong i-face yung katotohanan or yung possibility na baka hindi ako pang animation. So, ano siya, parang, nag, ano ako, nagtitiptoe around mm. sa animation industry. Oo. Tapos, ako naman, ayun po. Kasi, ah, okay, tuloy mo lang. Mamaya Ay, na lang ako. Po, wala po. Tama ka, tama. Um, wala. Sabi ni Ian, Good evening comics people. Hello Ian. Ayan. So, Hello, ang kwentong ang kwentong animation ko nung ano uh, pagdating ko dito sa Manila kasi mahilig ako mag-drawing pero hindi ako nakapag fine arts. Tapos pagdating ko dito sa Manila, um, ano, uh, gusto kong mag-apply sa animation. Gusto kong maging comics artist sa mga National Diaryo, ganyan eh ano, busy sa work tapos nung umaattend ako ng Comic Con tapos nakakakilala ko ng mga artists. Mm. Every time na nagkukwentuhan kami, iisa lang yung sinasabi nila. Mahirap sa animation, may mm. politika sa animation. Yes. Yung mga baguhan sa animation kawawa. Hindi ako naniniwala kasi syempre hindi ko naman personally na experience. Eh. So, nag-apply pa rin ako sa ano, sa uh, toy, toy animation sa Libis. mm, mm, mm. So nag ano ko noon, nag entrance, yung parang exam ganyan. Eh nagka ano, global financial crisis, ano, tumigil yung hiring. Ayun. Uh, Tapos flashback to 2013 or 2014, nag nag-open naman ng training yung Toon City Animation. Hmm. So siyempre, nagbayad na lang ako para ma-train ng animation. Tapos kapag after ng training, pwede kang i-absorb. <laughs> Yun, nagtrabaho ko sa animation, hindi ako na-satisfied sa work kasi yun nga, maliit ang bayad tas mahirap. Okay, comics, saka freelance na lang. <laughs> Actually po. Pero ano, kung gusto nyong matutong mag-animation, marami ng tutorial, mga libro. Oo oh, nga mm. po eh. Ako, ngayon pa lang ako nag-aaral kasi record sa trabaho. Oo. Animation, sir? Hindi, hindi naman siya totally animation. Pang ano siya eh. Pang, motion graphics. Ah, motion graphics. Mga pang website. Mm. CSS. CSS. Ah, oh. Nag-JavaScript na ano. Oo. Ganda yan, Mick. Yun yung eh, gusto ko eh, matutunan eh. Amateur pa din eh. mga web na ano, web animation. Kasi may Nag-ano mga din. nakikita akong ano eh, may mga nakikita akong websites na comics siya pero parang mm, responsive gumagalaw. yung oh, yun. Yung classic parang example yung ano. Sana. Eh. Oo, yung classic example yung horror comics. Alam niyo ba yung tinutukoy ko? <laughs> yung sobrang lumang ano, yung oo, yung sobrang lumang web comics na kapag ini-scroll mo tapos biglang Tama. inlock ko. Parang yun, parang yun yata yung pinaka ano yun, eh, no? sa webtoon. Mm. OG parang yun, yun eh, yata oh. yung pinaka OG nga na ano yun, eh, webtoon eh, no? Uh. <laughs> Before webtoon is cool, ganun. Tama, tama. Ang tagal ko ah, nang nabasa yun, siguro nasa call center pa ako noon, so mga 2007, mm. 8, ganun. Doon ko siya na- na-encounter. Ang galing. May oh. tri- oh. Tapos matatakot ka talaga pag nag-trigger <laughs> na yung ano, <laughs> yung trigger na yung page na yun. Ang galing. Ayun. So, um, currently, ginagawa mo pa yung growing pains o ginagawa mo yung para sa pick-off? Ngayon po, medyo natigil sa growing pains dahil sa pick-off. Currently hmm. po yun yung pinagkakabisihan ko yun sa pick-off dahil Speaking of which, congratulations sa ano, sa pagiging uh, oh. finalist. No. Oh, ah, ay hindi, napili na pala si ano, si Danny. Naka-computer ka ba ano, Danny? Apo. Ah, sige. Kung gusto mong mag-share, i-share mo lang. Tapos i ano ko, ah. ilagay ko sa dis- sa screen natin. Ah, Ayan. Okay. So, kung hindi sa mga nanonood na hindi familiar sa Pikoff, Pikoff is Philippine International Comics Online Festival. Dati walang online 'yun. Eh since O kasi dati Philippine Comics Festival lang eh kasi CO naman yung comics eh. eh ngayon oh. pandemic puro online. Sumakto yung O, online festival na. <laughs> Amazing. Dapat Picoof na kasi comics online. Picoof. <laughs> Dalawa. Tigi isang letter lang naman eh. Ito, ito cover ng... Yan. PS. Prowing Saints. Prowing ah, Saints ah, Prowing Saints. Oh. <laughs> So, kwento mo uh, naman, Dani, kung ano yung story ng paano nabuo tong PS. PS. Ano po, Bali yung PS, ano talaga siya, parang product siya ng ano, yung um, PlayStation? Yung workshop, comics Workshop. <laughs> comics Workshop ng Comiket. Mm. So, nag-enroll po ako dun sa oh. ano nila, sa Comics Workshop. Tapos, yung PS, yun yung original, yun yung dinevelop ko na story for pitching nice. sa workshop. Tapos, ano po, parang dati, yung original kwento ng PS, ano lang siya, parang napaisip lang ako na ano, na hala, what if ano, what if schoolmate? Baka magkaklase kayo. Ay hindi, schoolmate pala. Parehas kayong naging student ng ah. Pikachu. <laughs> ah, okay. Tawag akala ko schoolmate sa pinaka-school ko. Anyway, yung Originally, ang kwento lang niya is, paano pag ano, paano pag mamamatay na ako bukas? Ano kaya sasabihin ng ano ko, ng sarili ko sa aking deathbed pag ano, pagka uh, <laughs> mamatay na ako? Parang ano, happy ba siya sa naging life ko? Parang una reflection lang siya, ganun. Mm-hmm. Tapos parang nag nung nagkaroon ng pandemic, parang medyo nag-evolve yung kwento. Mm-hmm. So naging more about ano na siya eh, healing na kwento na siya. Parang mm. para siya sa actually sa parents ko na yung PS. So parang fitting din dahil yung growing pains para sa akin eh. Mm. In a way. Kasi para dun sa eh, pagpurso ng career, for me, yung PS naman, parang nag evolve na siya into something na para naman sa magulang ko. Oo. So, yun. PS. Alam ko yung PS, yun yung ano eh. Yun yung nilalagay mo sa sulat kapag uh, may nakalimutan ka. Kaya mm. pahabol sulat, 'di ba? Pahabol sulat 'yung yung ano, ibig sabihin. Parang uh, ah, PS ganito. May pahabol na salita. Oo. So, ano ba talaga yung kasi, ibig sabihin ng PS? <laughs> Totoo. Ano nga ba? Pahabol na, salita. Charot. <laughs> Hindi, English yata yung ibig sabihin. Yeah, baka, sa, English baka seryosuhan nila eh. <laughs> Oo, yes. kailangan accurate yung info. Parang Latin nga Parang feeling ko kang Latin yun. Postscript yan. Postscript. Yeah, postscript. Apo. Kasi yung kwento ng piyesa ano siya eh, about siya sa kartero, matandang kartero. So, mm. kaya... Oo, sabi ng mga bata, ano yung kartero? Yes. Ang kartero, yun yung postman. postman. Ano yung postman? <laughs> sabi nila. <laughs> ano yung ano, letter, oh, mail? Wala, hindi nila alam. Sila yung Pero ano, sila nag-deliver ng sila. sulat. Mm. True. Kartero. Ayun. So, yun po so, yung so, digital ka ba mag-drawing, Dani, o nagtatrad ka din? Uh, ano po, digital talaga, digital first. Mm-hmm. Dahil, mm. ano po eh, parang nagsimula ako mag-drawing, ano na, parang hindi ako masyadong comfortable sa ano, sa, sa traditional. <laughs> Kasi ano eh, marami akong mag-undo. Mm-hmm. So, parang so, gusto ko lang yung feeling na ano, mm-hmm. na nakakapag, nakakabalik ako. Ah, uh, so, nahihirapan kang mag-traditional, pwede ba nating sabihin drawing pains? Drawing pain, yes. Oh, drawing <laughs> pain. Actually. Okay, Tama, sir. Marami akong drawing pain sa totoo lang. Mm-hmm. Physically, pati, ano, mentally. Oh, oh. Yung likod, ganyan. Ako din eh. Minsan, kapag tagal mo nang nag-drawing, masakit na sa kamay, masakit sa likod. True. oh. Paano yung process mo sa, anong pagkakaiba ng PS sa growing pains in terms of writing ganyan kasi si PS nag-comic at Yuka si growing pain growing pains ikaw lang so mm-hmm. ano yung mga nabago um yung growing pains kasi feeling ko ano eh mas on the fly ko na iisip yung kwento dahil ano eh, mas mabilis sa akin mag-isip dahil nga, kumbaga relate siya sa, sa akin. Mm. Nakarelate yung character na nandun sa Growing Pains. Madali akong mag-invento ng kwento pag sa ano eh, Growing Pains. Eh. Dahil pwede siyang product ng kwento, sarili kong experience or ano, kwento siya ng mga naririnig ko sa mga ka-age group. mm Pero yung PS, I think mas ano eh, mas structured yung process ko dito sa PS dahil una kailangan ko mag-research kasi syempre yung age group ni Lolo dito sa PS ay parang ano, yung life na na nilive niya ay hindi ko pa naman na-experience. Mm. Dahil matanda na siya eh. Kumbaga, mm. hindi ko pa na-experience magkaroon ng pamilya or magkaroon mm. ng anak, mga mm. ganyan. Mm. So, mga, ano, mas structured yung process ko dito. Saka mas matindi yung research. Oo. Or pagtatanong-tanong tungkol sa mga kwento ng mga ano. So, sino yung mga in-interview mo for the character or the main character? Mga parents mga mo? Ba? Ano mga parents, uh, mga tito-tita, mga kapitbahay. Kasi minsan po, pag alam, bumili ako sa tindahan, yung, yung hmm. nasa tindahan, matanda na. So, eh, alam naman mga... mga mm, mahilig silang magkwento. Oo, oh, makwento Kaya, sila. may makakuha kang mga interesting na snippets. Mm. Habang nagkukwento si Lola, no? Oo, may ano may note. Naka-record pala. <laughs> Naka-record pala. Ayan. Pero yun so, po, sa PS. Saka ano din, parang in terms din sa art niya, parang yung gap ko between Growing Pains sa PS medyo malaki. So mm. in a way, parang napansin ko rin na medyo mas nag-grow din naman ako in terms of sa style din. Mm-hmm. Oo nga. Pero mahilig ka sa kulay blue ah. <laughs> Anong meron sa kulay blue? Eh. Anong meron sa kulay blue bakit? Mm. De, pero ano, um, ewan ko, sa akin, masarap kasi sa mata yung blue. For some reason. Sa akin, ha? Ah. So, <laughs> parang, wala, walang deep reason. Parang, first, ano lang eh, pag nagagawa ko ng ganito, nagda, nadadron lang talaga ako sa kulay blue. Saka, mm. ano, I'm feeling blue all the time. So, <laughs> madadrama yung mga kwento ko eh. Kaya, Ayan. mukhang bagay naman yung blue. Mm. Kaya nakaka-relate yung stories kasi about mga musings, mga muni-muni. Okay. So ano yung proseso mo sa pagdodrawing ng PS naman? Kasi na, na, na tumambay mo na si growing pain, si PS mo na tuwing kailan ka nagdodrawing, ano yung uh, routine mo sa paggawa ng comics? May routine ka ba o kapag naisipan lang? Um, weekends talaga, Saturday, Sunday, yun yung allotted ko for comics at saka ibang mm-hmm. mga personal project. Kasi Monday to Friday, as in, pinupuno ko talaga ng project. kasi, oh, kinakain na ng trabaho, no? Uh, kasi po, ano, ko alipin ng salapi. Kaya, mm-hmm. pinupuno ko yung week ko ng trabaho. Tapos, pagka-cut ng Friday, yan, Saturday, Sunday, yun na yung time ko for mga personal project. Buti may Pero ano. wala bang ano yun? Wala bang distraction yung pag weekend? Kasi usually weekends. Mm, pahinga. Usually, pahinga, ganyan. Or may mga chores ka na kailangan gawin. Uh, Every weekend, ano, Parang, ah, sa bagay. Pagka, ang pinaka ano ko is after lunch eh. After lunch yun yung ano, pinaka libre ko na. Ginagawa ko na lahat ng mga dapat gawin sa umaga. Nagsasaing na ako, naglalaba. <laughs> nagluluto ng ulam. Para yung pang maghapon na. Para kapag ka mm. nagutom kainitin mo na lang. <laughs> <laughs> Ayun. Ayun po. Tapos sa hapon hanggang mga ano, mga gabi, yan ah, comics na either magsusulat or magtuturo. Mm-hmm. Gano'n ka ka-detail magsulat ng ng stories? Isang sentence lang o may mga dialogue o thumbnail agad? Um, ang unang ina-outline ko muna yung mangyayari. Kunwari po sa growing pains, for example, sa isang issue, um, pinaplot ko na yung parang ano, yung notes ko na mga mangyayari. Pero hindi siya super detailed, like, nakakausapin ni ate girl si ganito, ganyan, ganyan. Ano lang, general na mangyayari lang. Tapos po, magta-thumbnail na ako after nun. Tapos dun sa thumbnails ko, ipa-plot yung dialogue. Mm. Mm. Yeah, tama. Ako ganun din yung process ko usually, madalas eh. Ako din. Apo. Apo. Ako, mm. Mm-hmm. ako ano mo, hindi na ako nagsusulat minsan eh. <laughs> Kung ano yung oh, isip ko, thumbnail na agad. Oo, oh, thumbnail mm. na agad. Hmm. Hmm. Sa akin nga, minsan, mis, mis, pati yung pangalan mismo ng character, pag nagta-type na ako ng dialogue, doon ko na lang siya papangalanan. <laughs> pag nagle letter na? <laughs> Oo, oh, pag nagle letter na, minsan ako pangalanan ito. <laughs> Nasubukan mo bang mag-comics dani ng traditional o never? Talagang digital lang talaga? Ano, hindi pa po. Ano talaga, digital hmm. pa lang. Pero drawing, traditional na try mo siyempre, no? Opo, pero ano, hindi maganda yung result. <laughs> Pero yung sinasabi ko sa inyo, Mel, nung nakaraan, di ba yung, oh, ako kasi nag-start ako trad. Mm. Tapos nag-shift ako recently. May pandemic lang din, nakabili ako ng, ng display tab. Tapos uh, nag-resign kasi ako doon sa dati kong company. So yung laptop na ginagamit ko, work slash drawing kasi ginagamit ko yun. So parang pwede siyang, pwede mo siyang gamitin after work sinuli ko na kasi lumipat ako ngayon. Yung bago kong work, hindi sila nag-allow ng ganun. So, mm. balik-trab ako. Sobrang hirap. Ah, edi eh, bili ka na ng ano, ng laptop. Hindi naman, ano eh, hindi naman masyadong demanding yung drawing applications eh. Kahit i3. Ang gamit ko dating ay um, laptop, i3 lang. Mm-hmm. Tas, yung actually, kinakanvas ko ngayon, eh, di ba kalilipat lang din kasi namin. So, parang mm. medyo out of budget pa. Pero yun naman din talaga yung balak ko sasayang din yung mga racket. Eh. Oo. Sa, diba, ano din, sabi nila mas mura daw yung trad pero hindi naman totoo kasi hindi. ka pa scanner. Sa perspective ko, hindi ako trad pero feeling Oo. ko mas ma, ano siya, mas marami. Matrabaho siya eh. Kaya yung magdodrawing ka lang tapos i-scan mo. Pagka-scan mo, lilinisin mo pa yung ano eh. So eventually, um, magdi-digital ka rin eh. Parang from trad, i-digital mo din yun. Di ba? At mm. one point, opo. Oo, oh, mm. yan o sabi ni Roy Mercado. PC ko rin, i3 lang. Oh. i3 <laughs> lang, i3 lang kasi kung ang ginagamit mo, ano lang, Photoshop, Paint Tools, okay. i Gusto ko nga, gusto ko nga i-try dito sa phone. Di ba may, ang Hue 1, pwede siyang i-ano sa phone. Oo, pero wag mong gagawin yan, Mick. Yun nga <laughs> eh. Masyadong maliliit. Pag-isip, mahirapan yung sarili mo, sir. Wag ka naman. Yun <laughs> Actually, pumapasok sa isip ko. Sabi ko, ano ba pwede ko? Kasi wala talaga akong magamit. So parang hmm. medyo napufrustrate ako recently. Bili ka na lang ng ano, nung mga... Kung gusto mo ng brand new, kahit i3 lang. Kung gusto mong second hand, pili ka ng maayos-ayos. Basta naka-SSD na yung ano laptop mo. Mm, yun yan. Tama lang. naman. SSD. At least, at least 8 gig yung RAM. Apo. Or mas hmm. preferred mm. nyo ba na laptop or ano PC? Kayo? Hindi naman ako masyadong particular sa ano. Basta hmm. meron Saan madadraw yan? I mean, basta may pang oh. digital. Depende kasi. Ang ang PC kasi, di ba, may mga argument yan. Actually, matagal ko siyang tinimbang eh. Anong mm-hmm. pang hmm. gusto ko? PC or laptop? Nung nag-uumpisa pa lang akong mag-drawing, ang una kong binili, laptop. Kasi Mm-mm. madali siya eh, portable. Tama, Totoo. Mm-hmm. Pero kahit na spec by spec na parehas yung iPad saka ano, PC, mas mas ano talaga eh. Mas malakas talaga yung ano eh, PC. Hindi hindi mm. kasi kumbaga kung sa power mas mas okay ang ano ang PC. Yung storage din kasi baka mas mas marami ka din mo. Ano. B- binabudol na yun ni Sir Roy bukas na oh, Bukas na yung Gilmore. Ayan. Ayan yung pagkaano. Makikita mo dun yung mga Gilmore Girls. Gilmore. Sobrang ano na yun ah. No? <laughs> Naluma na nun. Kung sinong makagets nun, sabi nila, hindi ko po alam yung Gilmore Girls. Ang <laughs> alam ko lang po, ano, uh, Squid Game lang po yung alam ko, Squid Game. Sobrang bago. Ano, tanggol. <laughs> Para yung mga Gilmore Girls, yun pa yung nakikita ko lagi sa ni ano, RPN commercial. May RPN 9 ba? Oo. Oh, di ba lagi yun? Gil, ano, RPN tsaka Studio 23. Oo. Oh, oh. Usually, dun yung pinapalabas eh. Um, Pinupundan ko lang naman yung RPN kung gusto kong malaman yung oras. <laughs> Sobrang classic. <laughs> Anong oras na? Wait lang, lipat ko sa... <laughs> Ganun pa yung ano. Wala pang remote yung TV namin. Back Saka ano, IBC, IBC 13, ganun din. May ganun din yung IBC. Oh. May may ganun ba? Na-experience nyo ba yung ganung TV? Yung ano? Ganun, manual. Oo oh, naman. Tapos may Kasi technique pa kapag ayaw pero... nung channel, doon ka sa gitna ng ano, bawat <laughs> ganun, doon ka sa gitna para ano, para maayos yung signal. O sige, ganyan lang. <laughs> Tapos may ano pa yung may sakit pa yun eh. Minsan natatanggal yung ano, yung mismong pihitan kasi lagi mong iniikot eh. So kukuha ka pa ng plies. Mm, lipat mo yung channel, kunin mo yung plies. yung loob na yung iniikot. <laughs> Oo. <laughs> parang gano'n na lang yung ano niya, yung, yung parang sa electric fan, naka susli <laughs> na lang yung ano, pihitan. Oo. Ayan. So, anong target mong matapos pala yung PS na comics, Dani? Kailangan ba this year matapos mo o next year pa yan? Uh, feeling ko po, ano eh, feeling ko hindi ko siya kakayanin this year. Mm-hmm. So, baka next year na po siya, sana. Oh, parang, ano eh, oh, parang quarter na eh. Mahaba naman po yata yung ano, yeah. yung oh. binibigay na palugit <laughs> ng pico. Mm. Oh. So feeling ko may time pa. Mm. Tsaka po may may mga classes pa rin eh. So gusto ko rin makita yung ano, yung kung kaya ko pang ano ma-elevate pa yung kwento pag after ng mga workshop ng Pico. Hmm. Mm. Mm-hmm. Ayan, may mga inputs na ano dun sa pinag-usapan natin. Yung yun yung binabatukan na TV. kaka siya. ano, walang, walang channel. Mm. Pinapanood akong gano'n eh, yung kina, ano, yung kina, kina Tito Vic and Joey, yung kasama pa doon yung, yung kontrabida, si Joaquin Pajardo ata yun. Hmm. Tapos nasira yung TV. Ang, gina, ang hmm. ginagawa nila para ma, ma, para hindi mahalata na nasira. Yung Tito Vic and Joey yung nag, uh, ano doon sa TV kaya parang may nag-union. <laughs> Kainis. Tapos may action din. Kulit eh. yung ano pa, yung antena pa nun, ginaganon mo pa oh. Ayan, yung antena na abutan. Ay, wait, wait, wait, wait. Kasi ganyan lang. May signal. <laughs> oh, tapos Inaano ko pa ng ano yan. Inaano ko pa ng damit kasi takot ako sa ground dati ng antena. So parang ah. kailangan. tapos ang nakakainis pa minsan, kapag hi- hinahawakan mong ganun, tapos pa nagtinanggal mo na, ay, malabo ulit. So, manunood ka, manunood ka na naka, ano, <laughs> nakahawak. Nakahawak. nakahawak sa antena. Hindi nyo na alam lahat yun kung mga millennial kayo. <laughs> yung ina-adjust pa mga yung... Gen, ano. mga Gen Z na yun. Tayo, millennial tayo. Naabutan natin yun. Hindi na nila alam mga, yan. Mga burgis, hindi nila alam yan. What? Tawag dun, what? Oh, an- antenna? What's antenna? What's antenna? Mm, like, it's a, it's like a mura. Like, Antay na naman. Let's go, antay na. Man. Pero mas mas legit din yung ano, yung nakikinood ka. Minsan lalo na kapag ka, ano, yung mga oras na ng anime. oh, kasi 'di ba yun nga dahil malabo yung TV nyo. Oo, oh, doon ka sa ano. Makikinood ka na lang. Hindi dahil sa hindi dahil sa wala kayong pang pang ano ng TV, ganyan. Pero alam mo yun kasi alam niyo mas malinaw sa kabila. Mas malinaw yung signal sa kabilang oh, bangka. Oh. Or, hindi ano? dahil sa ano, hindi dahil sa wala kang TV or ano, mm. pero dahil mas malino lang doon. So pupunta ka sa kapitbahay. Uh, or ano, kapag yung TV nyo black ano ay eh, tapos yung TV ng kapitbahay mas colored. <laughs> <laughs> Oo, oh, yun. tapos mas malaki pa, di ba? Mas malaki. Ano, mga inch na mga 30 inch, pero ang laki talaga. As oh, count grabe, talaga Ang bigat nun yung eh, bigat. Grabe yun. tapos nauso yung mga flat screen. Opo, pa, pa, Oo. paslim ng paslim nga yung mga hmm. gadgets ngayon. Palit. Oo, pero matibay yung mga ganong TV. Buhay pa yung mga ganong TV. Yung mga LED, LCD. Mabilis, mabilis lang ang buhay no, no? Mabilis lang ang buhay no. Hmm. Minsan yung maganon mo lang na ano eh, magkakrack na eh. Oo, Tama. minsan yung gilid-gilid, ano, nagkakaroon ng vignette. Hmm. Ah, ah nag-post. Sira. Pagka, oh. ano, matagal na. Ayun. Tama. So, Anong course mo pala nung college, Danny? Art-related ba yung course mo o... Uh, opo. Hindi. Uh, kinuha ko ng college ay multimedia arts. Mm-hmm. So, iba-iba siya. Uh, may pero hindi masyadong intensive yung ano eh, yung illustration or drawing dun sa course namin. Mas more focus siya sa graphic design. Design, oh. May, An- anong, anong, anong year ka graduate? 2015. Ayun, mm-hmm. kasi may experience ako dyan eh. Kasi nung batch ko, wala pa talagang multimedia. As in, ano talaga, sobrang ano pa, sobrang infant pa nung ano. Opo, tama yung, ba? Pag sinabing multimedia, parang i-associate lang nila sa IPN. yan. Parang ganun. <laughs> kaya ako nag kaya ako nag kaya ako nag-comsci actually dahil doon kasi ah, parang akala mo yun, yun, yun, yun yung pinakamalapit may mga nag-IT na thinking nga na ano, animation yung pupuntahan nila pag nag-IT mm. sila. Mm. Ako nag-CS ako, computer science ako kasi kumbaga parang yun yung pinakamalapit sa ano eh, sa <laughs> multimedia. Nung, Tama. Ah, nung time ko, early 2000, mga late 2000s na, parang wala pang multimedia, so yun yung pinakamalapit. Yun yung kinuha ko. True, hmm. true. Isa oh, na nga po, ano pa siya eh, uh, mix pa siya kasi medyo hybrid siya dahil ang original name ng course ay ano, Com Arts talaga siya. Ah, so, Com Arts, iba yun eh. <laughs> Iba yung Com Arts. Communication okay, Arts. oh, di ba iba ka? Pero ano, major din. in ano, major in multimedia arts. So, oh. doon ako hook sa multimedia arts part. Mm. Sa com arts, ano lang, sakto lang. Pero helpful Parang mascom yun, di ba? Yung ano? Parang mascom. Oo. Oh. Mas, so, oh. Pero may ano joke. siya, maganda naman yung influence ng com arts part dun sa way ko naman ng pagsusulat. So, mm, actually, yun nga. Oh. So, may writing kasi yun, di ba? Parang may, may mga basic writing na pinaturo. Opo. Hmm. Sa, narinig niyo na ba yung joke sa ano, mascom? Parang, anong course mo? Uh, mascom. Mascom. Mascom. Mas communication, Hindi? Mas komportable sa bahay. Eh? Sir, mas komplikado. So, mas komplikado. Actually, lumang joke na yun eh. Lumang joke. Ayan, sabi ni Arvin, Dolotina, hello Daniel Maxim pa shout out. Hello, shouting out Arvin. May shouting out. mm, habang nagsha-shoutout ka, nagpapa-shoutout ka, mag-subscribe ka din. Oh, Kada so, shoutout dito may bayad. Oh, hindi ko <laughs> May bayad na subscription. Oh, kailangan mag-subscribe. Kailangan magsusubscribe. Mm-hmm. <laughs> ano yung mga challenges mo, Daniel, sa pagko-comics? Ano yung mga sang, sang part ka nahirapan? Sa pagsusulat, sa pagdodrawing, o internal struggle na ayaw kong ilabas to kasi baka alait-laitin lang ako. <laughs> Para all of the above. De, <laughs> pero ano po, siguro ko sa tatlo, mas, ano, mas relatively easier for me yung writing. Mm-hmm. Dahil sa ano, sa tema ng mga kwento ko, dahil nga medyo slice of life siya, drama, sure hangon sa buhay, ano po, mas mabilis ko siyang nailalabas pag hmm. writing. Ang struggle ko pagka ano pagka sa drawing eh hindi rin pa rin ako ganun ka confident kasi sa ano ko, sa drawing ko, <laughs> sa illustration. Okay naman ah. May, sarili kang ano eh, may sarili kang style eh. Ay, thank you. Oo nga. Actually, parang Adrian Tomini nga yung ano yung style. Ay, salamat. Paborito ko kaya yan. Ay! Ano, totoo bang nangyari to? Ah, oh, totoo nangyari yan. Sa, ko- sa dorm before. Dito <laughs> nag-work ako sa Epic, naka-dorm po kasi ako sa ano, sa Ortiz. Kasi taga, ano, taga San Pablo, Laguna. Ang layo. So, taga ano pa, taga kila Sir Jerry. Opo. Sa kabilang village lang yung kila Sir Jerry na ba? Mm. Oh, lapit. Lapit lang. Tawag dito. So, kailangan po mag-dorm ako. Kasi pagka nag-solo ako na condo or apartment, mahal eh. Mahal. Oo, oh, Kaya mahal. Ma- may kipag-share ka talaga. So, mm. nangyari na siya kasi dahil karamihan ng mga kasama ko sa ano sa sa apartment ay ano a ah, morning shift ano mm. talaga kami, paunahan sa banyo. Una man. Mm. <laughs> Oo. Oh, oh. Eh, Siyempre, hindi mo naman mapipigilan ang tawag ng, ano, tawag ng nature. Mm-hmm. So, minsan talaga pipigil ka talaga eh, pag naliligo na yung, ano, ano na pag ah, naliligo yung roommate mo na matagal oh. maligo. So, mm. Parang, Ay, may mga ganyan na oo, oo, may kapag iisa lang yung CR tapos ang dami nyo sa ano, sa isang lugar. Tama una, uy, unahan mo na si, ano, si Idol kasi matagal mag-CR yan. Oo, totoo. Or aagahan mo talaga yung kissing Oo. mo. Kahit na mamaya pa yung pasok mo para mauna mm. ka na sa, ano, sa bahay. Oo. Grabe, kapag sabay-sabay talaga kayo sa, ano, sa, ng oras ng trabaho. Totoo. Ganun talaga eh, traffic eh. We ka, Mas mahirap, nung, mahirap mm. mang away kasi mm-hmm. kayo-kayo magkakasama sa isang oh, apartment. Hindi pwede. Kapag, hindi, pwede. Mm, hindi kayo magpapansinan <laughs> pero magkaisa, uh, magkakasama oh, kayo sa bahay. Oh, Para kayong ka magnet. no, kasi kailangan talaga din yung ano eh, pakikisama talaga yun. Eh. Mm. po. Oo. Totoo. Kahit saan naman, maano yan. Mm. Give, Pero yun, sa akin dati nung last na nag-boarding house ako, ang CR namin shared CR talaga so parang alam mo yung mga pag yung mga at- atleta na ano na pagka naliligo minsan sabay-sabay <laughs> o na ganon pero hindi naman ano, hindi naman yung exposed talaga. May mga cortina sa to. Ano, ano. ganon. Para sa swimming pool pag nag-swimming ka, yes, di ba? Para yes. after nun. Uh, pa- para may hmm. cubicle, mm. ganon, sir. Ah, oh, cubicle. Tas, pero minsan kasi parang, di ba meron siyang hat doon sa gitna may divider. Oo. Oh, ano so, yun? Pag may... shampoo, minsan natutulak mo doon sa kabila. <laughs> paano po pag meron kang matangkad na ano kasama sa oh, bahay? Paano ah, yun? Hindi, so far, wala naman ako naging... Kasi sa ano yun eh, sa, sa work din yun eh. Oh. Eh, di ba, ah. taga Bulacan nga ako dati, tapos sa Pikutan yung work ko. So, parang may, mm. may boarding house dun. Wala, wala naman ako na-encounter na, ano, na matangkad na ano. <laughs> matangkad na. Uh, pwede kang bosohan. Wala naman. Oh, average size naman yung mga oh. roommates mo. Ayun. Mm. So, sabi mo kanina, ang kalakasan mo yung writing. So, medyo mahina ka sa drawing at yung confidence na ilabas yung work. So, paano mo na-overcome yung gano'n naman? Yung mga ano challenges na yun? Pero nung iniisip ko pa lang kung gagawin ko yung growing pains or ano. Kasi pa parang originally, parang gusto ko talaga gumawa ng animation. Pero mahirap mm. siya pag gagawin mo siya by yourself eh. Mm-hmm. Saka ano, ma- matrabaho siya. So parang na nung na-introduce ako sa comics, parang interesting siya kasi para makapag-tell ka ng story. Hindi naman sa madali yung comics, ha? Ah. mahirap din siya. Parang equally mahirap yung ano animation sa mm. comics. Pero kumbaga mas accessible lang yung comics mm. para sa solo artist na gawin mm-hmm. siya. Tapos parang pinag-iisipan ko kung gagawin ko yung growing pains on time na yan. Tapos parang naka-attend ako dun sa ano, sa parang event ng Halia yun eh sa mm. sa Buko-Buko dati sa South. Mm. Tapos South. ano, yung ang nandun ay sila Julian, sila Julio, sila Sir Mervin, ganyan. Mm. Tapos ano, may nagtanong yata sa audience na, ah, ano pong ano, ano pong advice nyo sa mga ano, sa mga gustong gumawa ng comics. Ako naman tahimik lang ako, nanonood lang ako sa mga nagaganap. Tapos eh, parang ano, ah, sumagot si Julian yata mm-hmm. or mm. si Julius, hindi ko sure. Mm-hmm. Basta sabi nila eh, ano, eh, ano, basta gawin mo na lang. Tapos sobrang <laughs> simple lang ng statement ah. Pero ano siya, nung moment na yun, sobrang nag, ah, sobrang laking spark na for me na, oh nga. Nag-zoom in yung camera. <laughs> Oo, cinematic yun, sir. Oh. Sin, Tapos may mga hangin-hangin na ano. Nako, nag-focus bigla sa'yo eh, parang... Uh, <laughs> Tapos, oh, ah! Tapos parang ano, comics. parang magsaslow mo pa yung ano, magsaslow mo pa sa bibig ni Julius. Gawin mo na lang. Wow. Tapos ano, nag-echo pa ulit-ulit. Gawin mo Gawin na mo na lang. <laughs> so, yung parang yun yung moment. Tapos parang after nung araw na yun, parang kinabukasan yata sinimulan ko na yung Rowan Mm. So, Powerful yun, words. Words, yun sabi. Sobrang simple lang talaga na actually. Pero, ah, okay. Yun yung, yun nag-trigger sa akin ng moment na yun. Mm. No. Basta isipin mo lang na hindi hindi comics mo yung pinakapangit, may mas pangit pa sa gawa mo. Yun ang <laughs> importante. Pero parang, yung confidence ko rin hindi rin ganun kataas. Dahil Alam mo kung... Naiya ako, naiya ako hmm. sa artwork ko. Dahil nga ano, pag nasa Epic pa ako noon, so syempre nakikita ko yung mga gawa nila Sir Jim, <laughs> nila Sir hmm. Louie. Oh. Parang okay ba tong gawing comics ko, tong sa kwento ko, tapos yung art style ko. Kasi mm. pag kinompare ko yung art style ko sa kanila, hala, ano, ang layo, oh, gano'n, oh. nakahiya, gano'n. Pero ano rin naman, encouraging naman sila sa Epic kasi parang nung sinabi ko na, Sir, parang gusto kong gumawa ng comics, ganyan. Mm-hmm. Ano, okay lang ba na ang style ko eh ganito, tapos gagawa ko ng mm-hmm. comics. Mm. Sabi na, oo naman, parang ano, okay na, maganda naman yung style mo, bagay din sa kwento mo, so okay naman. O yun din ang importante, kailangan bagay yung art sa ano eh, sa story. Oh, sa story. Parang ano, comic strip. Kapag nag-comic strip ka tas comedy, tapos ang drawing mo yung sobrang rendered, detailed, <laughs> realistic. hindi siya, ganun, oh, hindi siya mag-work eh, hindi siya mag-work. Well, mapapawaw yung ano, mapapawaw yung magbabasa. Ang ganda naman ng drawing, pero hindi naman yun yung point ng comic strip. Ang point ng comic strip, magpatawa. to make the point across classic example yung mga memes eh. Di ba? Ah. pa, ang, papangit ng mga ano, drawing at nakakadagdag siya sa ano, sa humor. Kasi natatawa ka sa drawing, natatawa ka rin doon sa situation na pinoportray doon sa comics mismo. Alam mo so, ba kung ano pa yung mas pangit na na pwede mong gawin? Hmm. Yung hindi ka gagawa. Kumbaga parang kung hindi mo itutuloy yung comics mo, pangit yun. Sabihin mo yan sa sarili mo, Mick. Oo, sorry. Nick, note to self. May atake? Then, Kasi yun, yun, realization ko naman yun. Ah, Kaya nak- nakabreak lang ako. Kasi nga wala akong computer. Tapos parang yun nga, Ah, frustrate din ako. May mga, ano bang tawag dito? Anong term yun? Parang nako-conscious ka din. Tapos yung self-esteem mo parang naapektuhan. Yung nangyayari talaga yun, yung ganyan. Yung may mga moments talaga na kailangan mong mag-take a break. Mm. So, so Dani, so Danny, yun yung advice na nakuha mo sa Halia. Ikaw, ikaw naman, ano yung advice mo? Kung may magtatanong na little girl, little boy, ano pong ma-advise niyo sa mga mag-comics? Ganun. Anong ma-advise ni Danny? Hindi, ano, papasa ko rin lang yung nag-spark sa akin. <laughs> Hindi, yung, yung iba naman. May, may iba ka bang naisip na yung based on your experience, ano yung ma-advise mo na pwede mong i-impart sa mga young ones? Uh, siguro unless ano ah, unless questionable yung tema ng kwento. Parang mm. i- syempre kung questionable siya, weird naman i-pursue yung <laughs> kwento. Pero kung naniniwala ka din sa kwento mo at ano sa palagay mo eh yung yung kwento na yun eh babasahin mo. Ikaw mismo eh, kasi ikaw yung unang reader eh kasi ikaw yung unang creator. Ikaw yung gagawa eh. So kung ikaw ay may kwento ka na gusto ikwento at feeling mo ikaw mismo babasahin mo siya, parang baka it's something worth pursuing din. Kasi hindi mo naman mm. malalaman na nung sinulat ko naman yung growing pains, hindi ko alam na marami makaka-relate sa akin. Eh. Mm. Para it just so happens na ano, na yun yung experience ko. Tapos, ala, nag-resonate din mm-hmm. siya sa iba. So parang, maniwala ka lang doon sa kwento mo. Tapos, figure out mo na lang eventually <laughs> kung ano yung mga mm-hmm. dapat gawin. Oh. Saka tama si Sir Mick eh, parang hindi mo malalaman kung tama yung ginagawa mo unless gawin mo siya. mo siya. Note to self ano? <laughs> I-ano mo na lang, parang sabi nga nila, i-improve mo na lang yung sunod. Kasi Oo. lahat naman ng ilalabas hmm. mo, meron at merong hindi makakagusto. Tapos okay lang yun, kasi meron din namang percentage na makakagusto. Eh. So, pag nag-critic hmm. sila, di improve mo na lang sa next meron akong na-recall na, statement din ni Jules. Kasi diba in-interview natin last time si Julio Sempio, tapos parang may binanggit siya hmm. na statement naman ni Julius Villanueva ulit na ano. Ah, alam ko yan, alam ko yan. Yan yung ah, ano, ano Bingoy Saga. Hindi yun. Ay, iba. <laughs> Hindi. Parang kasabi niya kasi doon, kasabi niya kasi doon parang kung kasi di ba minsan tayo as an artist, parang may urge tayo na ulitin ulit yung ginawa natin kasi parang feeling natin eh, ah, baka pwede ko pang ma-improve to. Mm. So parang oh, yun yung sinasabi sa yung sinabi ni Julius nga daw sa kay Julius din. <laughs> Parang uh, ah, salita si Julius to Julius. The Julius sent you to Julius Villanueva. Sabi naman daw ni Julius Villanueva kasi kung kuulitin mo parang hindi ka mag-grow kasi parang ah, ganun. Ah. Kumbaga papahayaan mo lang siya, it, kumbaga magtuloy-tuloy ka lang instead na ulit-ulitin mo yung gawa mo. Para mas maganda, ituloy mo Kasi, na siya. Doesn't matter kung pangat yung previous one. Dapat ang ano mo is moving forward palagi. Yeah, eventually kasi hindi ka rin masasatisfy kalibawa. Ang pangit ng drawing ko last year, i-redraw ko yung drawing ko. Tapos uh-huh. next year, mas magaling ka na. Ay, ang pangit ng drawing ko last year, drawing ko ulit. Wala nang katapos. May, <laughs> may ganyan akong face, totoo na. May, may ganyang face ako na ano. Uh, ilang beses ako nag-uulit ng works. Tapos para to the point, hindi ko rin naman na kasi parang ma-frustrate ka na dahil hindi mo, hindi mo ma-reach yung parang hindi ka satisfied talaga mm. kahit anong gawin mo. Alam niyo kung anong tawag dyan mga sir? Ano? Alay. Drawing pains ang tawag dyan. Ayun ang drawing mm. pains. <laughs> drawing pains. Drawing. So kapag masakit yung likod mo, masakit yung balikat mo, drawing Dahil sa paints. pagdodrawing, drawing oh, paints. <laughs> drawing paints. <laughs> Ayan. Ayan. So, sobrang insightful ng ating usapan. Um, Chikahan lang tayo. Sino yung mga idol mo? Uh, <laughs> sino yung mga idol mo, ano, uh, ah, Dani, sa local and foreign? At nagbabasa ka pa ba ng comics? Kasi may mga times na dahil nagko-comics ah, ka, hindi ka na masyadong nakakapagpasa ng comics personally kasi na busy na, ganyan. Tapos, mm. minsan, mas gusto mo na lang manood kaysa magbasa, ganun. Mm-mm. Uh, local, ano eh, una, una kong entry sa ano eh, sa local si ano eh, si um, Sir Mervin eh. Parang, mm. nung after ko dun sa Quest or Extreme Manga Mania, as in, sobrang tagal na hindi ako nagbasa ng comics masyado. Local or hmm. manga, mm. hindi talaga ako masyadong nagbasa. Tapos parang nung napasok ako sa Epic, yun yung time na ano, na nagsushoot yung Tabi po the series. Tapos doon ako, doon ko na-discover yung ano, yung um, Tabi po na comics. Mm. Mm-hmm. Tapos parang ever since eh, parang yun talaga yung pag tinatanong ako sino yung paborito ko or paborito kong comics, yun talaga Tabi po kay Sir Marvin eh. Tapos ano pa, mm. nag-animate pa si Sir Mervin. So parang super swak, oh, <laughs> yung ano. Oh. super swak yung ano, ano, yung mga ginagawa na Sobrang mind-blowing. Tapos ano. Sila, no? Ano, sila. Oh, sila Arnold Are, Mervin Malonzo, oh, animator, diba? comics, tas ano gaan? Comics. Ka. Ano ba, ano ba, wala ba kayong alam hindi gawin? Oo. Meron ba kayong, meron ba kayong skills na hindi kayo magaling? Oh. <laughs> Nung umulan ba ng talent, nakaganon kayo, tapos kami tulog. Uh-oh. First row sila. Oo. Ang, ah, ano na lang tayo, ang gihan na lang tayo eh. Parang ano na lang. Mm. Mga red sabi ni, na lang ulit. Sabi ninyo, paano po napunta si Ma- Ma'am Dani sa Epic at ano Ay, ang grabe. feeling nakatrabaho ang mga superstar doon? <laughs> Ganon yung tawa. <laughs> Evil laugh. Ah, uh, ano nga ba? Tawag dito? Um, kakaalis ko lang sa ano sa work ko dati, parang post-production yung work ko before. Tapos nagkaroon ng emergency sa bahay, nag umalis ako, tapos napatlangan ako ng mga 2 months yata sa work. Tapos nakita ko sa isang group eh, nag-post si Sir Dennis na naghahanap sila ng multimedia artist. Mm-hmm. Tapos, Exacto, yun yung course ko. Sabi ni Danny. Ayun Ako yun, ako yun. This is a sign. <laughs> <laughs> Tapos ano po, parang wala akong ala- kaalam-alam sa ano sa comics that time. As in, mm. yung technicalities ng paggawa ng comics, ha, ah, wala akong mm-hmm. alam nun. Mm-hmm. Pero sabi ko, ah, okay, meron naman akong graphic design sa layout uh, background. Baka maitawid ko, ganyan. So, <laughs> punta ako sa ano sa interview. Ayan, ang una nilang pinagawa sa akin, mag-layout ng comics, mag-letter. Mm-hmm. Tapos wala akong alam. Kaya ano, mm-hmm. parang ang ginawa ko the night before, nagtingin ako ng ano, nagtingin ako ng mga comics pages, ah, paano ba mag-layout ng mga comics, mga ganyan, ganyan. Tapos, ayun po, parang originally, ang pinasukan ko sa kanila is para mag-layout ng comics. So, lettering, ah. oh. ayusin yung mga libro, mga ganyan. Mm-hmm. Tapos, buti na lang, yung background ko ay multimedia. So, nakatulong pa ako sa ibang aspect ng ano, ng comics sa Epic. So, mm-hmm. nagawa rin ba ako ng motion comic, mga ganyan, nag-edit oh. ng video, something, mm-hmm. something. Mm-hmm. So, oh. ano, doon ako napunta sa Epic. <laughs> Tapos, um, anong feeling nakatrabaho yung mga superstar? Hindi, hindi, hindi sila masyadong superstar eh, pag nandun ka na sa Epic. hindi dahil sa hindi sila magaling. <laughs> Ah, hindi dahil sa hindi sila magaling. Pero kumbaga hindi mo feel na ano sila. Mga down to earth kasi yung mga idol na yan. Sa'yo na ano, na hmm superstar sila. Pero malalaman mo na lang pag kinemento na nila na, ah, oh, nagawa ako sa ganyan, something, something. Hala, bigatin pala yung mga kasama ko, ganyan, ganyan. Tapos ano, parang nagsisinkin lang sa akin yung status nila na ito yung mga nagawa nila. Pag nagpupunta kami sa convention, mm. parang, ano, ah, kakilala nila sir yung ganito. Alam mo ba, si ganyan, ito yung mga ginawa niya. Hala talaga po. <laughs> Hindi ko talaga alam. As in, wala akong kaalam-alam sa local comics or ano, masya- wala ako masyadong kilala sa mga Filipino creators. Ay, kahit ah. naman sa international, wala akong talagang alam na kaalam-alam masyado sa comics ng time na Super bago pa lang ako. Mm-hmm. So, okay naman. Saka ano sila, supportive sila sa personal projects kasi yun nga, sila din yung isa sa nag-encourage din sa akin na ano, oh, try mo ano, try mo gawa ng comics, okay lang yan, ganyan, ganyan. Mm-hmm. Yung ano, may, may page nga sa, ano eh, sa Growing Paints na si Sir Jim pa yung nag-drawing ng background. <laughs> Saan? Wow. One or two? sa sa issue 1. Para Anong meron thing? po dyan yung, ano, yung mga sasakyan. Hindi ako marunong mag-drawing ng sasakyan, so... Ah, sasakyan. Mahirap talaga mag-drawing ng sasakyan eh. Kahit ako, nagre-reference pa ako eh. Lalo na yung yes, ano, bisikleta. Mahirap mag-drawing ng bisikleta, pa kulang reference. Nagre-reference din. Parang, parang ang hirap naman din yata mag-drawing out of ano, unless talagang sobrang obsessed ka sa bisikleta na kaya po. unless yun talaga yung gusto mo. Meka talaga. Ito, ito. Ayan, yan. Ay, sorry. Oh. Yeah, yan po. Si Sir Jim nagdrawing nung ano, nung mga mm, sasakyan. Mga sasakyan, ayan. Tapos, nung, may page din dyan, si Sir Louie din nagdrawing. Ay. din ng car. Oh, sige. Anong page? Ano bang page yun? Sa one din? Sa one? Sa issue one din. <laughs> um, ano bang page? Background o ano? Character eh. Yung mga building? Um, page ano yata siya. Um, teka. Nasaan ba yun? Nasaan ba yung drawing ni Sir Lupi? <laughs> Hindi ko natanda. Ah, ito yata. Teka, i-share screen ko. Ay, shit. Parang, yun po yata yung time na sobrang nagsastruggle ako pag drawing. Kasi kinakabahan ako. Tapos, share. Okay lang yan. Dati, hirap na hirap akong ano eh hirap na hirap din ako ah. mag-drawing ng aso. Ang hirap, mahirap mag-drawing ng aso. <laughs> ah, kabayo. Ano na lang. Parang ito, Rabi. ito. Parang yung mga, yung mga katawan ng character dyan, si Sir Louie yung tumulong sa akin. Mm. Tapos nahiya pa ako kasi, syempre, baka hindi, iba ka, ano, kumbaga iba yung style ni Sir Louie, mas oh. mamaw yun eh. So baka, oh sabihin niya. Hindi naman halata, hindi nung, oh, nung binabasa ko yung comics, hindi ko siya nahuli na iba yung nag-drawing. <laughs> Buti na lang. Magaling din manggaya sila Sir ano, sila oh. Sir Louis Sir. Magaling sila mag-adjust. Eh. Meron sila eh. Sobrang mind blown kaya ako nung nagbabasa ako ng ano, ng basa batuta. Tapos nakikita ko J Brothers. Sabi ko, ito pa yung J Brothers na ano, na singer. Parang posible naman artist to, singer 'yun, magkaiba to. Tapos nalaman ko eventually, pa-iisa pala talaga. Opo nga eh. Super, super talented. Ma- mind blown din ako. Hindi, ang una ko naman nakilala si Sir Jim as an artist. Tapos ano, parang umaari siya ng maaga pag Friday yata. Tapos, uh, ah, Sir Jim, saan ka pupunta? May emergency ba? Ganyan. Ay, hindi, may tugtog kami. Hala, may sinabi nila sa akin na nagbabanda nga sila, oh. Sir Jim. Tapos ayaw, ayaw kami kami pupuntahin na. sa ano. Ayaw niya kami pupuntahin sa gig niya kasi Bakit? naiya daw siya. Naiya daw siya. Yung gig ba ni Sir Jim, 8 gig? uh, 32 gig, 64 gig, ah. o 128 gig. Tatanong okay. sa kanya nakapag-update na siya ng ano. Tatanong <laughs> natin, tanong natin kung il- kung ano anong anong klaseng gig yung ginagawa ni Sir Jig. True. So, so yun. ano yung reason naman kung bakit ano bakit ka umalis sa Epic? Um, well, una, yung cost of living sa Manila, pataas na ng pataas ng time na yun eh. Tapos nagka-pandemic pa. Kasi recently hmm. lang ako umalis eh. Nung March lang ako umalis ng... Ano, Ito lang? 2021? 2021. Hmm. Parang, fresh na fresh. Um, yung cost of living sa Manila mataas na. Although ano naman kami, nag-work from home na kami nung time na yon Pero nagpaplano na silang magbumalik ulit sa office. Dahil parang ano na, kinoconsider ng management na bumalik na sa office. Eh parang ano, natatakot kasi ako bumalik dun sa office dahil nga, syempre Oh, pandemic eh. Oh. Actually, kung so, ako parang, nag-work sa office at this moment as saka last year, hindi, ayaw ko din eh. Nakakatakot mm. kasi po. No. So, nag-decide ako na ano, um, baka ano, what if i-try ko na mag-freelance? At least, mm. mas hawak no. ko yung location ko, mas hawak ko yung ano, yung time ko, ganyan. Cut to. <laughs> Di ba, yung mga gusto mag-freelance, sabihin eh, ano, para konti lang yung hours ko ng work kasi ayoko ay, five jobs. Ay, ang dami. Ay, oh. <laughs> sige, explain mo na, ano Dani. Anong, anong nangyari? Isa yung malaking scam. <laughs> nabudol, nabudol, si Dani. Nabudol ako. Oo, sa ano, <laughs> sa working hours. So, ano na ako, hindi na ako 8 to 5, pero mas mahaba na yun. 24 hours, hours na. 24 hours. Pero ano naman, parang, uh, well, ang kagandahan sa freelance, ikaw nakakapili ng oras mo ng mm. trabaho. Mm. Hindi ka dictated by office hours. Oh. Saka, ako, ayaw mo mag-work for this week. Kung hindi ka kukuha ng project, edi wala. Ang catch nga oh. lang, pag hindi ka nag-work, wala kang kita. Wala kang pera. Oh. <laughs> wala kang pera. Buti nga, ano, ano eh. Ano, alipin oh, naman sa lapi. Mm-hmm. Buti nga ikaw, na-separate mo pa yung ano, na-separate mo pa yung weekend sa personal work. Ako kasi, <laughs> Mondays to Sundays ako work. May Saka, mga ano din. Mm, okay, personal work. <laughs> may mga weeks din na ganun, sir, as in, actually months nga eh, may mga months pa na ganun na as in, di ka, kahit konting oras, hindi ka na makapagsingit almost. Oh. Pahinga na lang yung kaya mong gawin kasi mm. syempre nakakapagod. Oh, may mga times din na ano, na may lagnat na ako, hindi ako puyat, ganyan. Pero kailangan gawa rin ng drawing. Alam, baka nanonood yung mama ko, baka sabihin. Baka... oh, hindi, pa, grabe kasi iba yung sakripisyo ng ano, iba yung sakripisyo ng freelancing kasi walang leave. Hindi ka pwedeng mag-leave. Wala. Kung magbabakasyon ka, dala mo yung work mo. Oh, mag-enjoy-enjoy ka sa umaga. Ano, choice mo, pag nagbakasyon ka, wala kang, ano, wala kang pay. Kaya, oh, sabi ni... sinischedule ko yung, ano ko, yung rest days ko eh. So, alam ba, plano ko na magpahinga na isang linggo, eh di kukuha ko ng one week's worth na trabaho prior para mm <laughs> hindi man ako kumita ng one week. May ano pa rin ako, may kaba kinita ko na yung ipapahinga ko parang gano'n. As a sabi, alipin ng salapi. yeah, sabi ni sabi ni Roy, ano, ano yung weekends? Oo oh, nga sir, ano bang araw ano na yun? yun nakakain ba yun? <laughs> Shout out kay Sir John Zamar. Good evening Hello, everyone. ka, <laughs> Walang Christmas party at raffle daw pagka freelance. Totoo naman. Eh <laughs> di, Walang ano, ano sir, ano, ipaparaffle mo yung sarili mo, tapos ikaw lagi na nanalo. Kasi hmm? ikaw lang yung empleyado. Ang <laughs> ah, mo yun, it's two years in a row. Tapos bubunot ka pa. Employee of, ano ka pa, employee of the year ka pa every year. Ah, ah, Oo, papapay mo na employee, ikaw lahat yun. Uh, ikaw din nakaka-receive ng memo mo, sarili mong memo, no? Oo. Tapos magpo-coaching kayo. Oh, bakit ka nag-games? Alam mo bang marami kang deadlines ngayon? Eh, boss, <laughs> ang hirap kasi talaga eh. Ayoko muna magtrabaho. Tapos internal so, na lang yung lahat nangyayari. anong action plan mo para magawa yan? Ang ah, ganun. May monologue. ano yung kalahati? Ang tawag doon yung ano? Doble cara. <laughs> Doble cara. <laughs> Oh, sabi ni John, Sir John, parang more than isang dekada akong walang Christmas bonus. True, true. Sir. Tapos ito na. Alam mo, hindi, hindi ka na makarelate. Sabi ng mga tao sa paligid mo, ay, naku, ang tagal naman ng 13-month pay. Parang gusto ano ko nang bumili ng bagong cellphone. <laughs> May 13 month kayo? oh, <laughs> wala, walang ganun lahat. Sabi walang ni Roy, walang ah, bagong <laughs> mag-picture frame. Oh, walang supply. Walang panyo, walang mm-hmm. face towel. <laughs> Ayun. Okay. Maraming salamat, Danny, sa pagpapa-unlock sa Indie Comics Podcast. Yes naman. And uh, sana yung mga nanonood, marami kayong natutunan sa na-jokes. Wala kaming, <laughs> ano, ayaw naming mag-share about comics. Sorry. O, oh, wala, kami <laughs> wala, kaming, gustong i-share na comics sa inyo. Gusto lang naming mag-joke. Para maka one, at maka 1K subscribers. Maka 1K subscribers. Oo, kaya mag-subscribe na kayo kay Kila Sir. Oh. In kaya Comics nga, eh. Podcast. In Comics Podcast. Ayan. So, ano, uh, ito na lang ang huling tanong. Um, walang maisip na huling tanong. <laughs> Nasabi mo na kanina yung ano eh, yung, yung mga payo eh. Eh. Yung payo eh, oh. So ito na lang um after ng PS, may gusto ko pa bang gawing iba o growing pains muna? Kasi iba na mag-iiba na to kasi nasa work from home ka na freelance baka freelance pains na yung mga yeah, susunod actually sir nahirapan ako ituloy siya kasi hala nasa ibang place na ako mentally mm. nung sinulat ko yan. Tapos iba na ako ngayon. <laughs> so, hindi ko alam kung paano nga. Eh. sundan. Pero ano pa, after PS, bala ko growing pains na talaga yung sunod. Tapos inisip ko parang after nun, what if mag-try ako ng ano, ng medyo fantasy. Kung kaya ko. Mm. Kasi mm. hindi ko genre masyado yung fantasy. Or drama uli. <laughs> Ganyan. Oh, abangan natin yan, abangan natin yan. After ng six issues ng Growing Pains, abangan natin yung susunod kasi sabi natin. Oh, malalaman nyo. Hmm. Ayun. So saan sila mabibili Dani sa Secret HQ ba o Ah, uh, ano po eh, sa ano na lang, sa Penlab na lang siya. Naka-up naman hmm. na yung buong issue 1 at issue 2. Actually, ino-open ko yung Penlab kanina pa kasi gusto kong i-flash yung mga pages ng Growing Pains. Down yung website. Uh, marami kung kailan na, ano, kung kailan <laughs> kung kailan may gusto kong i-search. Ayan. Baka naka-maintenance sila. Baka naka-maintenance. Na, nagda-down. Sabi ni Jeline Dolotina, nice one, Daniel Maxim Fumufu. Uh, galing sa ano eh, sa Full Metal Panic. mm Akala ko ano. Elementary eh. Tapos akala ko, nung elementary kami, lagi kong dinodrawing yung ano, yung mascot ng mm-hmm. Full Metal Panic dati. Mm-hmm. Akala ko ano, magalang, kaya fumufu palagi. <laughs> Bill, tama, tama na, sir. Bill. Nakakadami ka na. Ito, ito. Uh, ito yung tanong. Final question. Ano ang mga ulam ninyo? Yan. Ah, Ako, ano, adobong sitaw. Ulam, adobong sitaw. Ano, nagprito lang ng tongkatsu. Tsaka... Social naman si Sir Tongkatsu. <laughs> breading lang yun. Pina, pina social lang. tongkatsu na walang meat. <laughs> yung ano lang. Yung breading, breading lang. <laughs> breading lang, tapos chicken, tapos sauce. Dinala lang sa sauce. Yung sauce ng toyo lang din, tsaka asukal na may ano. <laughs> Hindi, ano, kikoman? Wala, wala kang kikoman eh. As ah, ano lang, <laughs> DIY lang na ano. <laughs> Ay, hindi ko alam, hindi ko na kung ano nilagay ni Trisha. Worcestershire sauce sa ata nilagay niya doon. Oh, ah, shit. Worcestershire sauce. kapag, kapag nababasa ko yung kikoman, lagi kong naiisip, naiisip Kiko Machine eh. Kiko Machine. Oo, oh, Kiko, Kiko pa lang. Ayun. So maraming salamat Yun. Danny and uh, paano ka namin mafo-follow sa ano uh, sa social media? Nasa IG po ako at Daniel Maxine. Mm. I- yan. Sa IG lang. Pero ano eh, sabi nila helpful daw on Twitter. So, hmm, saka TikTok ngayon, TikTok. Yung TV Patrol, magti-TikTok na rin eh. <laughs> Sa ulo ng mga <laughs> nagbabaga. Balita. Balita. Balita. Balita. 30 seconds lang. Uh, Kailan masabi din yung balita. Naka, Sige mo, si sumasayo. Molly De Castro yung gaganyan mo. Si Maggi, o si Henry Umaga Diaz. O si Kabayan, Molly <laughs> De Castro. Sobrang tito nun sayaw. o si Henry Umaga Diaz no, tsaka si Benedict Simbrado. <laughs> Sasayaw-sayaw sila sa TikTok. <laughs> Ganun. Kabayan natin yan. Vice President yun dati. Huwag kayong ganyan. Dati na yun, sir. Okay Oo. lang yun. Ayan. So maraming salamat, oh, Danny. And uh, salamat sa mga nanood. Please subscribe to Indie Comics Podcast. Nasa YouTube. Yes. Nasa Instagram. Wala pa sa Instagram. Nasa iTunes and Spotify. Saka yung Facebook page. Yun. Wala kami pakialam sa shopping na, sa YouTube Marami lang. exploit ng YouTube sila, Sir Mel. Hmm. Naglalagay sila ng ads oh. kahit na hindi pa kami qualified, sila yung kumikita. Ano naman kayo sa ano. amin? Natatake advantage kami ni YouTube. Oo nga eh. Napapakahirap yung mag- Meron ba ano yun? Meron bang plak, may plaki ba yun pagka nag 1K? <laughs> Wala pa. ah, wala pa. Wala pa. Sobrang dami. Bibigay sa'yo, ano lang, bibigay sa'yo, ano lang, i-print lang na papel uh, ganun. Ayun, alam ko, na bahala magpa-print. Digital. Oh, alam ko ano eh, alam ko ang meron mga 100,000. Ah. 500,000 saka 1 million. Pag 1K ano lang papel lang ikaw na mag-print. <laughs> paper button. Mamili oh. ng papel. paper, paper button. Paper play button yung ibibigay. So, Tapos so, ikaw so, pa yung magbibigay. Button. Parang, parang ano lang yan yung kanina. Ay, ah, eh, eh ito na yung paper play button mo. Sabi ni Sir John, meron daw eh. Sabi ni Sir John, may plakay daw pag 1K eh. Meron. Imposible. Sige, magabang tayo mo, ng... Oo, magabang tayo ng... Ganda magbibigay sa inyo personally. Siya na ba? Ayun, yung mas maganda. Paprint na mo. Paprint sa isa. <laughs> Thank you, thank oh, you. natin <laughs> sa Iza. What a kwentuhan. Oh, Nap- napiprint po ba kayo ng ano, ng uh, ng paper play button? Oo naman. Anong... may template pala sila. Oo. Oh, Dami na palang may gusto nun. Hmm, anong kulay? <laughs> Ano ba sila? Tatanungin ka kung anong kulay. May kulay ko. Eh, oh, so, maraming salamat talaga, Danny. And uh, see you, you see you again sa next Indie Comics Podcast Live. Yan. Salamat yes. sa mga nanood. Um, balitaan na lang True. Bye bye. True. Bye bye. True. Bye bye. True. Bye bye. True. Bye bye. True. Bye bye. True. Bye bye.